Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки веком. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віком. Амінь.